Boas tardes a todas e a todos e a todos e a todas. Hoxe temos connosco a María do Mar Pérez Frac, que nos vai falar de un dos temas máis importantes hoxe en día en Galicia, e de dos cuales se fala un pouco, non sei a mellor alguna opinión que sai por aí ou algún artigo moi raramente tal, que é o desenvolvemento rural e en realidade máis que o propio desenvolvemento o que significa hoxe en Galicia o rural. En eso sabe da bondo María Donar eh, de eso non vai falar. Eu quixera simplemente lermos unha pequena notina sobre de quen é ela eh, a charlar sobre eso, cuestións do desenvolvemento das áreas rurais, o caso de Galicia, charlará sobre os problemas das áreas rurais no país e das ferramentas públicas deseñadas para a solución desos problemas. A profesora Mar Pérez Fra é doutora en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de Compostela. Desde 1996 exerce como profesora esa mesma universidade no Departamento de Economía Aplicada, área de Economía, Sociología e Política Agraria A súa liña de investigación centrase na análise, avaliación e deseño de políticas de desenvolvemento de áreas rurais. Ao longo destes anos ten traballado como investigadora convidada nas universidades de Trasos Montes e Alto Douro, en Portugal, na Universidade Técnica de Lisboa, tamén en Portugal, e no rural, no rural economy a mí xa a lectura así, non é, non é tan fácil, pero vamos, o research, żadny ten aşk en Irlanda. Supongo que fue antes da crise que ten ahora Irlanda. Sí. Do ano 2005 ao 2007 desempeñou o cargo de subdirectora xeral de coordinación e Planificación para o Desenvolvemento Rural na Axencia Galega de Desenvolvemento Rural dependente da Consellería do Medio Rural na Xunta de Galicia. E iba a deixar a palabra, vou deixar xa que, se xa é lá que fale, Pero eu simplemente quería lembrar aquí, porque ainda os que somos da directiva do Facho sabemos que Paco del Riego, que acaba de morrer en vivo Francisco Fernández del Riego, tamén conocido por polo, <laughs> polo, polo alcune co que se tapou moitas veces o seu propio nome para que os que leeran a prensa na voz de Galicia, onde era colaborador, non pensaran no Paco del Riego que o coñecían entón el filmaba como era galó de Lourenzá no, do norte de, da provincia de Lugo na, na costa casi que entón el filmaba Salvador Lourenzá pois Salvador Lourenzá Paco del Riego, Don Paco etc. Morreu morreu desgraciadamente tampouco morreu moi xón tiña 97 anos Así que, pero me parece que se si todos nós que estamos aquí chegáramos a esa idade, pois tamén eh, nos, nos pasábamos un pouquiño. Pero ahora non se trata de eso solamente de lembrar nos que no ano 2008 fai agora fixo dous anos en xaneiro deste ano Paco del Riego foi nomeado e andavamo a vedere o faccio io, che è una, diciamo così, un reconhecimento, mais que, mais que uma, uma, uma objetiva, um reconhecimento que o Facho faz àquelas pessoas que levam toda a vida lutando por idioma galego e polo desenvolvimento de Galicia. E Paco del Rey, normalmente, era un deles. E como tal, no ano 2008, 30 de xaneiro do ano 2008, en Vigo, lembro que o facho de ouro esta asociación e polo tanto había que relembrarlo aquí a Paco de Riegua eh, non como aquela nena que sei que lle puxo no libro que lle tiña en vivo que lle mandaba un saúdo para Castelao non xa non lle mandaba un saúdo para mí simplemente lembrábamos dele e ora por tanto María del Mar pero para ben. Se me permitides, eh, e se me oídes me vou a poñar de pé, e eh, hoxe me ven, non? Ben. Eh, bueno, eh, eu antes de nada agradecervos que me convidarades porque para mí é unha honra vir a falar nesta asociación que ten tantísima historia bueno, igual me pata, pero eu creo que polo menos eu teño na cabeza que debe ser das máis antigas eh, de Galiza ademais non sei ben o difícil que é manter vivo o asociacionismo e creo que é moi importante porque lle fai moita falta este país un dos problemas que temos é que temos unha sociedade civil moi pouco organizada entón é meritorio que haxa xente que durante tanto tempo mm, pues, mantenha os ánimos para seguir tirando do carro entón, eso, que eu encantada de estar aquí e para o que queirades xa sabedes eh, que podedes contactar comigo pois investigar, investigar eh. ben, pois, a ver, eu vos eh, eh como comentaba antes o compañeiro vos vou a falar das áreas rurais pretendo facervos unha descripción moi simple de cal é a situación que teñen as áreas rurais a día de hoxe en Galicia e despois contarvos un poquinho que ferramentas públicas hai para tratar de paliar esa situación eu vou falar a un nivel moi sincero, moi sincero, moi sincero o cual mm, eh, pode ser que ás veces diga obviedades que saberes todos neste caso me interrumpides e me, me decides que tire para adiante do mismo xeito que se cando cheguemos a parte de políticas públicas hai cousas que vos resultan difíciles de entender pois mm, fagámoslo interactivo para que isto sexa o máis proveitoso e o menos doloroso e aburrido posible mm, para todos entón vou comenzar mm, o que tedes aí é un mapa eh, eh de Galiza eh, é bastante común cando se fala de Galiza eh, caracterizala pola súa ruralidade ben, en que se basa esa afirmación mm, Galiza, territorio eminentemente rural bueno, se basa fundamentalmente en dúas cousas en que tradicionalmente a actividade agraria tiña un peso moi importante tanto na, mm, na economía en termos de achega PIB como tamén en canto a emprego e, e xeneración de rendas e tamén se, se debe a que temos unha forma de ocupar o espacio que é moi característica, temos un espazo eh, enormemente disperso e diseminado, con cantidade de núcleos de poboación, que despois vos darei algúns datos para que vos dedes conta de hasta que punto isto é, é importante. Hoxe en día, Galiza continua a ser tan rural mmm, como como para seguir eh, sendo tan reiterado o uso deste adxetivo Bueno, pois obviamente a agricultura xa non ocupa un lugar tan relevante nin en termos de renta, nin en termos de emprego pero sigue sendo, polo menos eu creo esa a miña opinión, moi importante en termos territoriais e en termos culturais e sociais eh, Outro dos elementos que caracterizan e, e desde logo sigue tendo maior importancia en termos porcentuais este sector que no conxunto da Unión Europea e que no conxunto do Estado Español. Outro elemento que caracteriza o, o noso país é que existe un contraste, isto é moi sabido, entre dúas Galizas moi, mm, con características moi diferenciadas. O chamado eixo atlántico, que sería ese eixo, esa línea mm, que une as cidades de Ferrol, Coruña, Santiago e, de Vigo e que se vai ramificando polas Rías Baixas deixando, eh, excluindo a Costa da Morte e a Mariña de Lugo que, se, que é a zona máis dinámica eh, do país, é dicir, é onde hai maior crecemento económico, onde hai máis dinamismo poboacional donde se concentra eh, a maior parte da poboación. E frente a iso que temos? O resto, que o rural. Unha zona que se caracteriza por eh, baixas densidades de poboación, por perda demográfica e por unha progresiva perda de, de, de importancia das actividades tradicionais e que haxa outro tipo de actividades que veñan a sustituíla. Ben, eh, neste mapa tamén o que podedes ver mm, mm, bueno, non é demasiada, de demasiada calidade a, a, a proxección é esa cuestión que vos comentaba antes de, dese de poboamento diseminado cada un desos puntos verdes que, que aparece aí son entidades de poboación temos 30.000 entidades de poboación aproximadamente que son a mitad das entidades de poboación que hai no conjunto do Estado español se facedes unha conta sinxela dividir estos 30.000 entre os 315 concellos que se nos dá 100 entidades de poboación por concello e fixaremos que hai algúns como por exemplo Raba que solamente ten unha única entidade de poboación e outros como Viralba que teñen 460 entidades de poboación diferentes é dicir, temos un espacio eh, cheo de pequenos e pequenísimos núcleos de poboación a maior parte deles por debaixo de 100 habitantes Eh, antes comentaba eh, si, si Galicia seguía merecendo ese calificativo eh, de rural. Bueno, pois pues se nos aplicamos un dos, existen moitísimos índices que definen un territorio como rural ou urbano. Un deles dos máis utilizados e dos máis simples é o da OCDE. E o que tedes, eu aí recollín os resultados de, da de aplicación dese índice aos concellos galegos. E entón, se aplicamos ese criterio de ruralidade eh, internacionalmente aceptado ao noso país nos encontramos co que, con que o 34,8% da poboación recibe en concellos, en concellos rurais estamos falando unha porcentaxe significativa da poboación, pero que se aplicamos ao consunto do territorio, é dicir, ao, ao consunto non, ao territorio, nos encontramos con que concellos que están clasificados como rurais de acordo con este criterio son 88,1% do noso territorio. É dicir, que continúa o rural sendo unha parte moi importante do noso país en termos poblacionais e sobre todo en termos de territoriais é dicir, se as áreas rurais non son viables se as áreas rurais non ten futuro é o mesmo que decir que non ten futuro 88% do noso territorio Outra eh, das características eh, dos elementos definitorios de Galicia é que mm, nos últimos tempos estamos continuamente perdendo poboación decir, iso é algo que se dá a, e, e que además é, mm, eh, digamos que non é non me estou a referir que as áreas rurais perdan poboación senón incluso o xunto de Galiza históricamente éramos unha das áreas máis poboadas do Estado español e desde os anos 50-60 fomos progresivamente perdendo poboación de tal xeito que cada vez significamos menos nese conxunto nun proceso, bueno, máis ou menos así por darvos algunhas cifras que vos referencien nisto que vos acabo de dicir desde os anos 60 hasta hoxe o Estado español incrementou a súa poboación en cerca un 45% Galiza disminuindo nun 0,2% vale pero además non é solamente eh, o problema de que nesos 50 ou 60 anos perderamos un 0,2% dos nosos habitantes é que xunto a ese fenómeno se deu outro fenómeno de redistribución territorial de tal xeito que as zonas interiores, iso que quedaba fora do Atlántico, se vai galeirando de xente e o crecemento se concentra eh, no eixo Atlántico únicamente. Vou continuar mm, mm desenhando algunha das características do rural galego. Entón, ese mapa, que non sei se vos dá para percibir moito, é un mapa que reflicte a eh, densidade de poboación E o que podedes ver, o que está coloreado en tonos máis azuis, de azul máis intenso, son as áreas máis densamente poblados. Vedes de novo ese eixo que vos comentaba antes, o eixo atlántico. E en cuanto nos vamos movendo cara ao oeste, eh, cara, a ao oeste, eh, a oeste no, vemos que esas tonalidades van disminuindo hasta chegar a densidades que son similares ás de Finlandia, en algún caso. É dicir, temos unha importante parte da poboación do, do, do territorio galego que está con densidades de poboación situadas por debaixo de 20 habitantes por kilómetro cuadrado. E ademais fixéremos unha cousiña. Peguei abaixo o mapa de 1971. Fixáremos unha diferencia de tonalidade. Vedes como esa mancha de colores claros se vai estendendo dunha maneira importante. Decir, non estamos non vexades o problema das baixas densidades de poboación como unha foto fixa, sino que é resultado dunha evolución que vai aumentando progresivamente. Decir, hai un vaciado que continúa no tempo das, eh, desas zonas eh, interiores, desas zonas eh, deprimidas. Ese mapa de aí o que reflexa é o crecemento poboacional. Bueno, eh, xa, mm, xa vos adiantaba antes que non somos un, un territorio no seu conxunto con un gran dinamismo demográfico o contrario podedes ver que solamente temos estos datos son referidos ao período 9 anos 98-97 nesos Eh, nove anos solamente 87 concellos tuveron un crecemento demográfico positivo o resto perdeu poboación o 72,3% dos concellos galegos perderon poboación durante esos nove anos é dicir, a maior parte do territorio de novo onde se concentran esas pérdidas de poboación que en algúns concellos son importantísimas nestas zonas interiores incluín tamén aí eh, ese, ese cuadriño mm, que mm, reflicte moi ben son os concellos que máis perden e os concellos que máis aumentan en poboación entón podedes ver cales son os concellos que aumentan os concellos periurbanos fundamentalmente de Coruña, de Ourense e de Santiago cales son os concellos que máis perden de novo Lugo e Ourense fixadevos que hai concellos como Agolada que en nove anos aínda a día de hoxe, dicir, nesta última década perderon o 27,8% dos seus habitantes. Vos dades conta da magnitude destas cifras. E, en similar situación está Rodeiro, Negueira de Muñiz, San Xoal de Río e en área de Suarna. É dicir, o interior, Lugo e Ourense se están progresivamente vaciando de poboación. Outro problema que temos, sabemos que somos os campeóns do envellecemento. Estamos entre as zonas no top 10 Mm, de, de regións envellecidas de Europa nós debemos estar no lugar terceiro ou así decir, ahora mesmo creo que nos dan Asturias dentro do, do, do Estado español eh, somos os campeóns absolutos en envellecemento nunha zona que, ou nunha área económica como é Europa que xa é por sí fortemente envellecida bueno, a media dun, de idade dun galego o sea, o galego medio ten 44,4 anos e podedes ver ademais aí en esta gráfica de aquí Cal é a tendencia? Progresivamente ir eh, incrementándose. No 41,3% dos concellos a idade media é maior de 51 anos. É dicir, hai boa parte dos concellos interiores donde resulta difícil atopar un activo. E iso lo podo decir eu. Ahora mesmo estamos eh, facendo un traballo de campo na zona de Caudel e é absolutamente desolador o que topas aí. En concreto estamos traballando con comunidades de montes levamos sete eh, comunidades eh, visitadas en Caurel del Baixo e das sete comunidades solamente en dúas había algún activo terían unha situación de inviabilidade económica e demográfica eh, para boa parte dos, dos territorios interiores eh, de novo, bueno, os tonos azules se corresponden coas zonas máis eh, ou máis intensos, de azul máis intenso coas zonas máis envelhecidas e observade mesmo que no anterior como esa situación vai progresivamente, é dicir, os tonos do mapa vai progresivamente volvéndose máis intensos a medida que avanza o envellecemento de novo, os concellos máis eh, con maior dinamismo demográfico cales son os concellos máis eh, periurbanos e os concellos mm, de Ourense e de Lugo son os concellos que teñen maior nivel de envellecemento pois medias de idade de 60 anos decir, prácticamente decir, mm, non falemos de nenos mm, vos conto unha anécdota que no Concello no que resido eu actualmente que é o Concello de Friol daza 8 km de Lugo eh, eu teño unha nena que entón este ano no, no colexo hai nove nenos en todo o Concello no curso da miña filla decir, eu son responsable de boa parte da natalidade do, do Concello de Friol e desos nove nenos cinco son eh, eh, fillos de persoas que se mudaron a esa zona por, polas cercanías de Lugo nos últimos dous anos non vos estou falando dun concello eh, situado pois, nas montañas de Ourense nin de Lugo a 18 km dunha zona eh, dunha capital de provincia Isto reflexa o saldo vegetativo, non o saldo vegetativo é a diferenza, supoño que sabedes ben, entre os que morren e os que nacen. Lóxicamente, o saldo vegetativo é negativísimo no caso galego. Por que? Por unha cuestión eh, de, de estructuralidades lógicamente teñen que nace moita menos xente da que morre eh, cada ano e incluen esta última gráfica eh, estou indo moi rápido porque eu creo que isto é mm, bastante sabido me interesa pararme máis na parte de, de, de políticas son, é, eh, é unha proxección demográfica unha proxección demográfica é unha mm, creo que non, non sodes capaces de ver as cifras ou si, sí. podedes ver algo unha proxección demográfica en este caso a, a 10 anos eh, hasta 2019 e é unha simulación na que utilizando unha serie de variables pois eh, se fai unha previsión de cal vai a ser a evolución eh, da variación da poboación neste caso durante este período bueno, pois fixaremos como todas as comarcas perden poboación é dicir, é unha tendencia que non é mm, coyunturalmente así, sino que é algo que vai a continuar no futuro, incluso nas áreas máis dinámicas. De acordo? É que como conclusión mm, un pouco a isto eu eh, despois se queredes o falamos mm, eh, non, non é que seña, non é que sexa pesimista, que eu, sou son unha persona bastante optimista, pero que mm, creo que realmente unha parte importante do territorio non ten futuro demográfico. É dicir, fagas o que fagas, eh, vai a ser imposible reverter esa, esa situación tan negativa na que están eh, na que están inmersos esos concellos, por qué? porque o principal recurso dun territorio é a poboación que, e en boa parte do territorio rural galego é xustamente o recurso máis escaso entón, todo esta, este proceso eh, de espera de poboación de, de envellecemento que sufren as áreas rurais A que se deben? Bueno, é algo moi difícil de explicar así en un momentiño, pero eu eh, resumen aí nesa transparencia que eu considero que son os elementos máis importantes. Primeiro elemento, a desagradización. Eh, si vos, eh, si estudiáramos, bueno, pues, podríamos poner aquí un, unhas, unhas gráficas nas que eh, estudia, estudiáramos eh, cal é a evolución do número de explotacións en Galicia e entón eh, eh ten unha tendente eh, vamos, claramente negativa sistemáticamente, sen seu ascenso, o número de exploracións agrarias vai disminuindo. Un proceso que ainda non terminou. Si continuamos perdendo explotacións. Que se están perdendo empregos agrarios. Mm, eso non teria por que ser un problema para viabilizar ningún territorio. Se, se, sempre cando se generaran empregos eh, en ese territorio que sustituiran a esos empregos que está perdendo a agricultura. Cal é o problema? Que a, o sector secundario e o sector eh, terciario en esos territorios están mm, teñen unha hipertrofia de tal magnitud que non teñen capacidade como para generar emprego alternativo a esa pérdida de, eh, de actividade agraria. Debes que estes dous elementos, eu son economista, eh, inciden, estes dous primeiros elementos inciden en variables económicas, que eu creo que no fondo eh, pois, eh, boa parte do problema, ou polo menos das, das cuestións que máis eh, mellor explican o problema. e a ausencia de oportunidades de emprego que fixen poboación. Bueno, pero é que a viabilidade das zonas rurais non vai a depender únicamente disto, sino que hai que añadir outro elemento máis. Necesitamos que as condicións de vida que xeneren esas zonas rurais sexan suficientemente atractivas para eh, a poboación de acordo cos parámetros eh, hoxendía eh, que son aceptables eh, hoxendía é dicir, ainda que as áreas rurais generaran emprego en cantidades suficientes se non melloráramos eh, pois as infraestructuras eh, de ocio, de lecer, sanitarias e de comunicacións que existen nesas zonas dificilmente van a ser atractivas para unha población que é a que nos interesa avisar entón, vedes que son tres variables. Por unha parte, frenar o, exodo, o, exodo, no, o, o proceso de peza de explotacións. Por outra parte, generar empregos alternativos eh, para a xente que cesa na agricultura ou para os fillos desa xente e por outra parte crear condicións de vida que fagan esas zonas eh, pues, socialmente atractivas Intentei resumir aquí o que son para min os principais problemas que ten que enfrentar a, as zonas rurais podíamos poñer moito máis desertificación humana xa estuvemos falando decir, boa parte do interior de Galiza vai ser un deserto humano se non cambian moitas cousas pois, os próximos 15 ou 20 anos fortísimo envellecemento da poboación este envellecemento da, da poboación leva a que exista renovación demográfica baixos niveis de formación pero liño mmm, se si queremos viabilizar o rural non chega eh, únicamente con mellorar os niveis de formación eh, curiosamente e especialmente no caso das mulleres os niveis de formación serviron para, eh, digamos que, eh, aumentar o éxodo agrario. Son precisamente aqueles, aquelas persoas mellor formadas das zonas rurais as que eh, escapan máis rapidamente e especialmente as mulleres que protagonizaron nos últimos 30 anos ou 40 anos unha auténtica revolución silenciosa eh, escapando dunhas condicións que eran especialmente duras para, para, este, para elas desequilibrio costa interior, marginalidade económica e social, que sí que existen moitas zonas rurais, deficiencias de infraestructuras, é dicir, eu vivo no rural, outra vez, das a 8 km de Lugo, e non teño acceso a internet. Por exemplo, eh? Non, no, no. A pesar de que se firmaron dous plans mm, con Telefónica e eh, continúan sen dar servicio. Nin a Administración Pública se xexe que ese servicio, que é o máis surrealista do, do caso eh, deficiencias de, de, bueno, deficiencias de infraestructura, estaba dicindo, inexistencia de sectores de productivos que presenten unha alternativa ao sector primario, e un elemento que non é mm, de índole bueno, tan, tan material como os que estuve citando, pero que é moi importante, que é a ruptura do modelo de sociedade agraria. Decir, as, as áreas rurais están moitas veces desarticuladas ao plano social. Decir, ese elemento que comentaba antes de sociedade civil organizada nas áreas rurais está desaparecendo ou non en todas, pero si en, unha, en, unha parte, en boa parte deles e un factor millorar o capital social é, é un elemento que é, é eh, moi importante para calquer territorio, por suposto para, para o rural ben, pois mm, enorme lista de problemas como solucionamos eso? bueno, pois para eso se pone en marcha o que se chama eh, se pone en marcha unha serie de mecanismos públicos que o que eh, pretenden é actuar mm, pues, millorando eh, pues, as condicións que existen nesas áreas agora mesmo que vedes aí un mapa de Europa e diredes, non sei que pinta aquí un mapa de Europa bueno, pues, eh, moi sincero se si vos queredes entender como é a política ou cal é a política de desenvolvemento rural que está hoxendía vixente tedes que mirar cara a Europa por que? porque o 99% dos fondos públicos que se destinan ás zonas rurais provenen da política agraria común e, polo tanto, de fondos europeos, en concreto dun fondo que se chama FEADER. Entón, eh, temos que marcar, o sea, cando falamos de política de desenvolvemento rural, en realidad o que estamos falando é de política europea de desenvolvemento rural. E se o rural en galego, en, en Galiza, é un rural enormemente diverso, non ten moito que ver a montaña de Lugo co Baixo Miño nin coas Mariñas de Coruña, imaginade cando estamos falando dun territorio como ese. 497 millóns de persoas e 27 países. Falamos do rural europeo cando estamos falando de realidades completamente diferentes. Completamente diferentes. En termos productivos, eh, en termos de, de, de orientación productiva, pero tamén en, en cuestións como, por exemplo, o peso que este sector o sea, que, que por exemplo o sector agrario ten sobre a economía dun país non ten nada que ver o Reino Unido que supone que estará mm, pues, non, no me lembro de memoria pero eh, imagino que o emprego agrario será un 1% do total do emprego con Rumanía donde estarán próximos ao 30% vos dades conta de que estamos falando de realidades eh, vamos mm, completamente divergentes bueno, pois pues a política é común ou máis ou menos común para todo este consulto de país eh, sempre poño este cuadro cando falo deste tema porque me interesa que mm, insistir en esa idea o sea, porque eh, a política común pero a realidade son moi diferentes e entón o que tedes aí é o que é ese, ese, ese elemento que hoxe chamamos Unión Europea desde os comenzos bueno, en realidade no ano 58 pero aí o ano 52 foi cando, cando se constituiu a CECA que a, a origen da Unión Europea e ides vendo como vai habendo un proceso de alongamento no que cada vez se van integrando máis países no ano 86 nos integramos nos xunto con Portugal eh, posteriormente en máis países hasta situarnos na Europa 15 e no ano 2004 se produce outro cambio abismal en dúas tandadas, unha vez no 2004, un grupo no 2004 en, e despois no 2007 se integran 10 novos países na Unión Europea países do centro e do oeste de Europa que son países que teñen un nivel de desenvolvemento xeral, me refiro non únicamente ao desenvolvemento agrario, desenvolvemento das áreas rurais inferior en termos xerais o noso vale? e isto vai a ter unha, unha incidencia moi clara sobre nós despois intentaré cuantificarvos eso e para que vos des conta da bueno, que se que vamos a ter que enfrentar mm, tempos difíciles en cantos fondos europeos precisamente por esa integración porque esa integración se fixo a coste cero es decir, non se incrementaron sustancialmente os orzamentos comunitarios e estes países van a ser demandadores de, de axuda con toda razón do mundo porque son máis pobres que nós nos vamos a deixar de ser o objetivo de converxencia ou o que popularmente se conoce o objetivo ahora con cifras vos direi o que quere decir isto ben mm, eu vengo aquí a falar de política de desenvolvemento rural e sin embargo antes fixen referencia a política agraria común Diredes vos que ten que ver a política agraria común co desenvolvemento rural, será unha parte. Eh, pero que todo o que sería política de desenvolvemento rural está englobado dentro desa mm, enorme eh, construción europea que é a PAC, a Política Agraria Común. Que, sabemos, si é importante que a primeira política común para todos estes países non foi nin a política monetaria, nin a política industrial, sino que a primeira política común o, o cemento a partir do cal se construiu Europa foi a política agraria común. E ademais é a principal receptora de fondos, O que tedes aí nesa, nesa gráfica é o peso que ten esta política, política agraria común, da cual unha parte é a política de desenvolvemento de áreas rurais, dentro do orzamento comunitario. Pois fixárevos, sin remontarme máis atrás, que ainda tería un peso maior no ano 88, a política agraria común absorbía o 70% do orzamento comunitario. O 70%. Fixárevos si é importante. A partir de aí vai, vai tendo un, unha importancia decrecente, pero está situado en día en torno ao 40%. Es decir, que cando ahora mesmo estamos nun, nun proceso de negociación dos, do que vai a ser o marco comunitario de apoio 2014-2020 e este se está discutindo o, o diñeiro que vamos a dedicar a eso bueno, pues unha parte moi importante dese diñeiro vai ir destinado a fornecer a política agraria común e unha parte dela que a política de desenvolvemento de áreas rurales. a política, a política agraria común ten dúas patas o que sería a política de apoio á agricultura e aos agricultores directamente, que fundamentalmente en, en que consiste isto? En manter os precios agrarios da Unión Europea máis altos que os precios dos mercados mundiais para generar así unha renta extra aos nosos agricultores. Eso é o que absorbe a maior parte dos fondos, o que sería esa, esa línea amarela que vedes pintada aí. E despois temos unha segunda parte máis modesta que absorbe unha cantidade de fondos sustancialmente menor que sería a política de desenvolvemento de áreas rurais propiamente dita e que está financiada con fondo propio que o e que está megrando mm, ainda que a moita distancia que sería PAC precios e mercados de xeito sistemático durante os últimos anos Ben, entón xa teño aí fixado esa primeira idea que quero que vos quede claro, é dicir, a PAC é o elemento regulador básico dos procesos de desenvolvemento rural. Non podemos entender a política de desenvolvemento rural que se aplica en Galicia sin entender a PAC e sin entender que é unha parte da política agraria común. Durante moitísimo tempo a política agraria común solamente foi apoio a mercados agrarios. Cando cambiou isto? Pois a partir dunha reforma que non sei se vos sona, pero que é moi famosa, que é a Xenda 2000, que foi a que mm, instaurou este esquema A PAC estará dividida en dous bloques, o que se coñece como primeiro pilar, ou política de precios e mercados, e segundo pilar, política de desenvolvemento rural. Ben, entón agora me interesa que reflexionemos falo de política de desenvolvemento rural. Que é o desenvolvemento rural? que, que entende Europa, eh, por desenvolvemento rural, porque seguro que se agora facemos así un pequeno inquérito, a idea que, no, que temos cada un de nós de desenvolvemento rural igual non é, eh, é un pouco diferente da, bueno, mm, da que ten, bueno, eh, que, que diferiría o que seguramente o que comentaría des cada un de vos eh, eh, o, que te, o que cada un de vos tedes na cabeza, quero decir. Entón, vos vou a falar de cal é o concepto de desenvolvemento rural que impera hoxe en Europa, dicir, o que está eh, instituído. Entón, primeiro, decir que é un concepto que non é nada novo, que se ven xestando desde finais dos anos 70 que nace pois, dunha crisis que seguro, ahora parece que estamos todos inmersos nesta crisis que é a madre de todas as crisis, pero seguro que vos eh, recordaredes, como tamén recordo eu, outra gran crisis que tivo lugar no ano 73, verdad? Bueno, pois nace precisamente eh, desos anos, desa crisis económica e industrial que mm, obligou aos eh, planificadores a pensar algún outro futuro para, para as zonas rurais que non fora únicamente proveer de mão de obra ás zonas industriais E hai, eh, bueno, neste último no que tedes situado máis a vosa dereita non vou entrar porque digamos que é moi teórico, pero sí que me interesa que vos fixedes neste elemento daqui, no, no do medio. Ese concepto de desenvolvemento rural tamén é un concepto que ten moito urbano. Por que? Porque de, de que nace? Dunha nova concepción do mundo rural derivada das necesidades de lacer dos habitantes do medio urbano e da preocupación da conservación da natureza. É dicir, as áreas rurais deixan de ser concebidas a día de hoxe simplemente como contendoras da actividade agraria e pasan a ter outras funcións. É dicir, efectivamente, teñen como función producir alimentos e materias primas, pero tamén teñen como función servir de ocio aos habitantes urbanos, que nos encanta ir a facer turismo rural, e tamén sirven para pre, mm, preservar determinados valores de carácter natural que todos, o conjunto dos europeos, consideramos que son moi importantes. De acordo? Entón cumplen esas dúas funcións da produción agraria. E entón xurde, mm, o concepto de desenvolvimento rural mm, hoxe en imperante, é o que se chama desenvolvemento rural integral. E ten un elemento moi importante, que desenvolvimento desenvolvemento rural é distinto de desenvolvemento agrario. Vale. Durante moitísimos tempos, cando se pensaba en desenvolver as áreas rurais, que que é desenvolver as áreas rurais? Mellorar o nivel de renta dos seus habitantes. Únicamente se, pe se pensaba que para conseguir isto que había que facer era modernizar as, as explotacións, de tal xeito que xeneraran máis renta. Hoxe en día, o, o, o objetivo desta política é outra. É é máis amplio que desenvolver, agra, eh, eh, desenvolver eh, o, o sector agrario. En determinadas zonas onde a agricultura sexa un pilar importante, pode ser que as políticas de desenvolvemento rural pasen por ser políticas de desenvolvemento agrario. Pero en outras zonas poden ser políticas de desenvolvemento turístico, poden ser políticas que, que fan mellorar as infraestructuras, etcétera, etcétera. Vale? É dicir, o desenvolvemento agrario, a modernización das explotacións é unha parte da política de desenvolvemento rural, pero non a única. Ben, entón, cales son os elementos que caracterizan eh, ou que deben de caracterizar estamos falando un plano teórico este modelo de intervención en áreas rurais bueno, pois deben de ser políticas que mm, apliquen o concepto de diversificación decir, non deben de estar dirixidas únicamente ao sector deben de ter unha, unha visión máis amplia poden ser políticas que leven eh, implícita pois, a relocalización industrial de determinados procesos en, en estas zonas o turismo, eh, calquer outra actividade eh, económica non ten por que ser únicamente agricultura. Sustentabilidade. E cando eh, sempre me gusta aquí facer un inciso porque é que esta palabra mm, esta, digamos que a conservación da natureza está tan de moda que acá, eh, o concepto de sustentabilidade parece que solamente aplicamos a un, ao ámbito mm, da, da natureza e é moito máis amplio eu, eh, nas miñas clases sempre pon un exemplo que é moi ilustrativo do que quere decir sustentabilidade vos vou facer unha pregunta un, tres preguntas moi facilinas vos credes que a agricultura que, que, que se practicaba en Galiza nos anos 40 era unha agricultura sustentable desde un punto de vista ambiental sí, creo que estamos precisamente porque o conocemos é decir, si, si, esta, si esta pregunta pago en outros foros de xente máis nova igual eh, algún me responde eh, que, que non bueno, eh, obviamente calquera intervención humana vai a ter un impacto sobre o medio pero os nosos, os nosos avós, tatarabós, etc, etc, etc estuveron eh, mm, practicando ese tipo de agricultura tradicional durante miles de anos sin que eso generara grandes impactos por lo tanto podemos concordar con que é unha agricultura sustentable desde o punto de vista ambiental vale entón va, mm, imaginade que me compro unha terriña aquí nas Mariñas de Coruña que dá, será todo estupendamente e me dedico a eh, facer a producir horta da maneira tradicional como traballaban os meus avós hai 40 ou 50 anos sería sustentable desde un punto de vista económico non, porque a canto teria que vender cada leituga pois igual hai 200 pesetas igual ainda falo en pesetas bueno, obviamente non é sustentable desde un punto de vista económico ambiental sí, pero económico non pero que, que vos parece si, sí, aproveitando que además hai esta crisis tan enorme e hai unha cantidade de inmigrantes e saharianos por aí nos arrabales de Madrid os traemos, alquilamos unhas camionetas a, ah, traemos unhas cuantas camionetas abarratadas de, de magrebís e os poñemos a traballar aí en plan pola comida e amontonados en, en barracos eso é sustentable desde un punto de vista social Non. Bueno, pois por favor, cando vexades esa, esa palabra, pensade nas tres vertientes. Algo sustentable, sustentable non quere decir máis que duradeiro, decir, que permanece no tempo. E entón temos que maximizar as tres vertientes que ten a, a, a, a, o termo. Por suposto, a vertiente económica, por suposto, a, a vertiente social e, por suposto, tamén ambiental. Non únicamente ambiental, que parece que que estamos con orelleiras verdes colocadas permanentemente non, non, non falo de priorizar unha sobre outra falo de considerar os tres aspectos e obviamente isto é moi difícil facer no corto no medio plazo que ten que ser planeamentos a moito eh, con un intervalo temporal moi longo ben, endóxeno, que quere decir endóxeno? ojalá para desenvolver, imaginade que, mm, que estamos falando dun territorio concreto pois a terra ojalá se viñera, pois, pues, o que sei, a Microsoft e decidiera eh, montar pois unha planta de, de que sei que componente dos ordenadores ali e generara 4.000 postos de traballo. Iso sería estupendo e probablemente eh, probablemente non seguro dinamizaría económicamente ese territorio. Bueno, pero como o máis probable que Microsoft non vaya a montar unha planta na Terra Chá, tenemos que poner en valor todos os recursos que existen nese territorio para iniciar algún proceso de crecemento e de desenvolvemento. A eso se refieren dos. Es decir, a por en valor os recursos que existen no territorio. Vale? Si ven a multinacional que se quiere instalar, pois pues nos levantamos todos e lle facemos a ola. Pero como é difícil que eso vaya a pasar, tenemos que traballar de tal maneira que poñamos a producir os recursos que xa existen en ese territorio. E a nivel local. Isto mm, está tendo moitísima importancia. Seguro que todos tedes oído falar dun programa que se chama Líder. Bueno, pois pues que aplica este enfoque. Que quere decir local? Bueno, pois pues que na teoría os, os residentes en ese territorio teñen que ser partícipes de todos estos procesos partícipes, executores e incluso planificadores e para eso hai programas como LIDER que en teoría eh, deberían de implicar a poboación local en todos os, en todos os, os pasos Ben, vale, pois pues entón, con esto xa vos contei, pois pues, así en plan filosófico, todas as características mm, os elementos definitorios da política de desenvolvemento rural en Europa. Como, como se paga isto? Es decir, como se pone en, en, en marcha esto? Ben, bueno, ah, me vades a permitir aquí que isto xa eh, moi, moi vou explicar así unha maneira como moi de andar por casa porque para intentar es decir, que o que pretendo aquí non é ilustrarvos con toda a miña sapiencia sino que máis ou menos nos enteramos todos entón, o que tedes aí na, na, na transparencia son os principais instrumentos financeiros vixentes, vivos, no período 2007-2013 que no que estamos. A veces que en Europa a planificación non se fai como, como na comunidade eh, autónoma como no, no, no Estado eh, a través dos, dos orzamentos anuais, sino que se fai unha planificación en períodos máis longos, de seis anos, que se chama marcos comunitarios de apoio. Ben, pois entón, para cada período destes, hai unha serie de instrumentos que financian a política de desenvolvemento non únicamente de áreas rurais sino que se chama a, a, política estructural da Unión Europea que busca que todas as regións que componen Europa máis ou menos vayan medrando a un ritmo armonizado entón, primeiro fondo que acega moitísimo, moitísimo dinheiro o FEDER que financia o FEDER? Pois financia grandes infraestructuras fundamentalmente co FEDER se pagou a TED4 eh, co FEDER se, pag se pagaron pois, boa parte dos, eh, dos edificios eh, pois, por exemplo de universidades ou de colexios eh, pois unha rede WiMAX para, para o rural este tipo de, de, de cousas non, é, non está destinada a zonas rurais é un fondo que pode financiar eh, este tipo de, de actuacións en calquer lugar de, o España ou Europa Sí, a P4, efectivamente eh, absorbeu a parte dos fondos FEDER eh, ah, claro, aí habería outra bueno, mm, mm, sobre este tema me vades a permitir que volva dentro dun momentiño cando introduzco un elemento máis na, na discusión Fondo Social Bueno, pues o Fondo Social se, eh, se ocupa de tratar de mellorar a, a formación dos traballadores da Unión Europea. Entón, a maior parte dos cursillos de formación que se dan hoxe en día se financian a través dese fondo. Fondo de cohesión. É un fondo que mm, financia cousas moi parecidas ao FEDER, pero ten unha peculiaridade, que non todos os, ou as de Europa reciben fondos o diñeiro deste fondo, solamente as áreas máis pobres. O Estado español foi hasta o momento principal perceptor de fondos de cohesión. Por que? Porque tiñan un estado de moito tamaño e tiñan unha porcentaxe de poboación eh, mm, de, de espacios que eran definidos como objetivo 1 que en realidad non se chama objetivo 1 é objetivo de complacencia e eh, que son eh, regións que teñen unha mm, menos do 75% do PIB per cápita comunitario entón financia cousas moi parecidas ao FEDER pero eh, nas regións máis pobres de Europa foi a ver que o que se ocupa exclusivamente de financiar actividades de desenvolvemento en áreas rurais. IFEP, que igual vos sona máis si, si IFOP, vale, IFOP, eh, o FEP ven a sustituir o antigo IFOP, que é un fondo de reestruturación pesqueiro. Eh, bueno, pois, pues, entón, cada un destos, eh, destas entidades que vos estou dicindo, imaginade que son enormes sacos de pasta, que cada seis anos hai que repartir entre os, entre os países que compoñen Europa Como se fai ese reparto? Bueno, evidentemente con criterios históricos tamén, non? Pero se fai a través dun sistema que se chama objetivos. Non entre nese pánico en ver isto, vale? Eh, fixaremos únicamente en esta parte de aquí, que é o período actual. É dicir, nos, no ano 2005 se empezou a discutir o reparto desos, desos fondos. E entón para eso se dividiu Europa en función dunha serie de objetivos. Entón, se definiu cales eran as regións máis pobres. As regións máis pobres de Europa se les chamou obxectivo de conversencia Insisto, región máis pobre quere decir que ten menos do 75% da renta do PIB per cápita eh, e bueno, que os habitantes desa zona pois teñen menos do 75% da renta media da Unión Europea Galiza é o objetivo de conversencia ese objetivo de conversencia antes se chamaba objetivo 1 non somos objetivo 1 o objetivo de conversencia desde que nos integramos na Unión Europea cuestión tamén a reflexionar sobre ela ben, despois habería o objetivo de competitividade e emprego que xe as rexións que xa son ricas poden ter problemas puntuais e entón tamén se lles permite a posibilidade de poñer en marcha determinadas eh, medidas de apoio a, a, a algúns espacios con fondos europeos e por último de cooper, eh, o, o objetivo de cooperación territorial pois imaginade un lander o, eh, pois, eh, alemán que quere colaborar con unha rexión francesa e con unha rexión do Estado español e queren facer un proxecto de cooperación xuntos bueno, pois se financia con ese objetivo de cooperación territorial Vale. E agora vamos aos números para que vos dedes conta de que significa ser obxectivo de converxencia. Entón, antes vos decía que esos fondos, esos instrumentos financieros eran enormes sacos de dinheiro que se repartían entre países, en, máis ben entre as regións, en función de que estés en un ou outro eh, objetivo. No caso do Estado español, en este período, solamente o sea, son objetivo de converxencia Galiza, Extremadura, Andalucía e Castela Mancha, se non me equivoco, se Mancha. O resto das regións xa non están fora do objetivo eh, de por lo tanto están dentro de un dos dous objetivos eh, competitividade regional e emprego ou cooperación territorial europea. Ben, que pasa? Que se tú eres objetivo de convergencia, te vas a repartir de aí excluín o FEADER, simplemente de FEDER de Fondo Social e de Fondo de Cohesión un total de 264.000 millóns de euros para este período. E hai moi pouquiñas regións que se xa ese tipo de converxencia. Vale, fixaremos que no conxunto das e autonomías solamente 4. Entón, se si te clasifican como objetivo de convergencia vas a ter dereito a unha parte desos 264.000 millóns de euros a repartir entre un número pequeno de regións de Europa. E que pasa se si non era región objetivo de convergencia? que te toca o premio de consolación un número moi superior de rexións máis ou menos o 70% do territorio falando así en termos brutos se van a repartir 57.000 vedes a diferencia Vedes o que significa ser objetivo de conversencia ou non ser objetivo de conversencia? e despois o, o superpremio de consolación xa sería cooperación que soe o chocolate en o vale É dicir, que a diferencia de ser obxectivo de converxencia ou non é que vas a ter abundantes fondos bueno, abundantes en relación aos problemas que tes seguramente non, son suficientes pero pasas dunha situación de eh, relativamente abundantes fondos mm, de Europa para financiar os problemas que tes a ter moi pouquinhos fondos bueno, pois a parte negativa desto é que nos vamos a deixar de ser obxectivo de converxencia no seguinte período no 2014 2020. E iso o vamos a deixar de ser Valle Feijó a facerse a foto con quen seña ou a facer o pino puente en Bruselas. Además é algo que xa se sabía desde eh, fai cinco anos que íbamos a deixar de ser executivo. Por que? Non porque medraramos sustancialmente, que é certo que nos últimos 4 anos fomos millorando ese ratio de convergencia con Europa, pero levemente, sino porque se integraron dez países máis pobres que a nosa Os dades conta un efecto estadístico. A media europea vai caer, polo tanto non subimos. É dicir, que se avecinan tempos duros. Vou facer unha pregunta. Sí, por suposto. O, o Monte Gallar se está financiando con, con fondos de coche? Non se podería, eh, non se podería asegurar, pero seguramente sí que haberá fondos FEDER. Pero non, non vin os orzamentos. Eu, eh, no que traballo é eh, en FEADER, entón non che podo decir eh, mm, na negociación de FEDER solamente participei na bueno, nos momentos iniciais como, como asesora pero non vin o programa operativo en detalle entón non sei se si van fondos para aí ou non de todos os xeitos e, e, e se me vas a permitir vou a retomar o tema da T4 pois fixades que Galiza o sea, Galiza, non, o Estado español percibe unha importante parte de, de fondos europeos por ser objetivo de convergencia e en concreto Galiza unha parte pois, moi sustancial donde se, unha discusión moi importante é donde invertimos esos fondos É dicir, mm, xa sei que vos sodes da Coruña e polo tanto dunha área desenvolvida do Eixo Atlántico pero que se somos, se Galicia é o objetivo de converxencia é gracias a Ourense e a Lugo e onde se concentran as inversións de FEDER, de FEADER e demais? Santiago, Claro. Eh, Madrid, Y, y en Madrid. Y en Madrid. Y en Madrid. Con, y en Madrid. Es, así, es, claro. claro, eh, un, eh, esa, esa, misma, esa misma situación que, que, que vemos aquí con respecto a, a Vigo, eh, bueno, a Eixo Atlántico, eh, eh a podemos trasladar a Madrid, que, que é perfectamente lícito, eh? Oiño, cada goberno toma as decisiones, decisións, é perfectamente lícito. Si de común acordo os galegos decidimos que eh, o futuro que queremos para este país é un futuro no que o 90% da poboación se concentre no, no 20% do territorio a tomamos de común acordo e santas pascuas vale? e seguramente será máis eficiente desde o punto de vista económico é dicir, en termos de crecemento seguramente serán máis efectivos os fondos investidos no eixo atlántico que non no interior pero en todo decimos e nos deixamos de hipocresías e nos deixamos de gaitas e de desenvolvimento rural Eh, mm, entendedes o que quero decir o tomamos de, to, de común acordo e entón o facemos e nos esquecemos o cartel de en desintegración en boa parte do país e, e, e nos deixamos de medias eh, mm, o, o que pasa é que ningún goberno hasta o momento sustentou esa, esa posición bueno eh, o que tenes aquí a continuación é eh, un poquinho simplemente pretendo que para non aburrirvos moito eh, en dar lugar ao debate eh, se queredes, se queredes afondar en cales son as medidas concretas que se, que se pusieron en marcha para, para con esos fondos europeos, en concreto con FEADER o que tedes é que mirar un programa que se chama o Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia que está colgado na, na, na páxina eh, de Medio Rural na, na, na página web pois podedes descargar o documento inteiro 500 e pico páxinas que establece que serían os grandes eixos da actuación pois aí poderías eh, atopar mm, digamos que as fichas programa para as actuacións en materia de modernización agraria, incorporación de mozos, eh, eh, axudas á industria, eh, axudas á forestación de, bueno, de, de montes, axudas para, para comunidades eh, de Montes Veciñais en Mau Común as, os, o programa de dinamizadores é dicir, axudas a pequenas e medianas empresas que se radican no, no, no medio rural aí tería desde xeito detallado todas as líneas que é posible poñer en marcha vale? tamén unha cousa quero dicir ese programa se fixo no ano eh, 2005 2006 eh, aí se estableceron unhas líneas de actuación despois cada goberno prioriza unas ou outras No momento en que se fixo a planificación dese programa, o eixo priorizado foi o eixo agrario. En concreto, porque os que participamos na súa, na súa elaboración creíamos que a agricultura era ainda unha actividade o sea, non era ainda, é que era a única actividade con capacidade de tirar de unha parte das áreas rurais. E entón, que o objetivo fundamental era frenar o feche de explotacións. Entón, a maior parte dos fondos van para o que se chama o eixo 1, que está eh, o, eh, o eixo destinado a apoiar as explotacións, eh, explotacións agrarias bueno, despois estaba dentro, de, dentro dese programa estaría tamén o programa líder eh, que ese programa do que vos falaba de enfoque local un eixo ambiental no que por exemplo están case todas as líneas de, de apoio ao sector forestal e un eixo de eh, diversificación agraria e de infraestructuras que sería o eixo 4 no que eu creo que o programa eh, máis coñecido dentro dese bloque sería o programa de dinamizadores que é un programa destinado a apoiar e subvencionar empre, pequenas eh, empresas ou máis ben microempresas hasta de traballadores que se radiquen nas zonas rurais e bueno, eu podería <coughs> continuar dando vos a alata con, con esta historia pero casi prefiro eh, que, que me preguntedes vos la cursa, aquelas cousas que, que que vos susciten máis o interés simplemente comentarvos que ahora mismo estamos abertos a, estás empezando a negociar, de feito, en maio, xuño do ano que ven, saldrán os primeiros regulamentos ou borradores de regulamentos o novo período 2014-2020 eh, que esa situación que tedes aí en, ese, en esa transparencia que para a comisión o eixo priorizado ten que ser o eixo ambiental eh, te obliga a destinar como mínimo 25% dos recursos a ese, a ese eixo non só non vai a, a disminuir no período que ven, sino que seguramente vai a aumentar. É dicir, que seguramente serán máis importantes todas as, aquelas actuacións que, que eh, busquen xa, eh, pois, ou ben modificar as, os comportamentos dos agricultores de tal xeito que xan que, que ganarían de prácticas máis sustentables ou e, eh, incluso líneas que non xan sistemadas directamente por agricultores e que o que busquen é unha mellor conservación ambiental do, das, dos espacios rurais e bueno, non vos dou máis a lata eh, quedo a vosa disposición para eh, que me preguntedes o, o que queirades espero non tervos dormido Ben, queria facer chico unha pregunta. Hmm. O Consello pide a vos o responsable máis por medio que podes. Guarda a ser último que dice exactamente de o que dice vai aí implícito a, o saqueo dos montes da lei que pretende o PP A que te refires a ah, saqueo? A, o, a privatización do, do, dos montes comunais de dereitos permanentes mm, eu... saqueo eu, eu, privatización do, un termo que que agochar ou trapasou eu utilizo eu non sei, eh, espero que non se atrevan ah. tanto sinceramente Eu espero que nos, nos atrevan a, a tanto, o sea, sobre todo cando o ano pasado se deu o Premio Nobel de Economía a unha muller que tirou por chan eh, un tópico que, que estaba instaurado que era eh, o feito de que un, un ben polo feito de ser comunal tiña unha menor eh, era menos eficiente no seu uso por eso parte de confundir un ben de, acceso, de, de libre acceso cun ben comunal, que son cousas completamente distintas. Eu creo eh, que os montes veciñais en Macún non é que crea, que estou convencida de que a viabilidade de moitos territorios eh, galegos pasa pola posta en valor desas superficies. Estamos, o sea, fixadevos que o principal problema que teñen hoxe en día as explotacións en canto a rentabilidade é precisamente a falta de mm, suficiente estrutura territorial E aquí temos enormes latifundios, que son os montes veciñais en Mao Común, que están improductivos. É dicir, que saibamos poñer en valor ese recurso, que en algúns concellos é hasta o 40% en superficie, vai depender que ese territorio vaya adiante ou non. Con todas as dificultades que teñen, poñer en marcha esos eh, eh, programas eh, dirixidos a esa... Bueno, en este programa que vos comentaba antes, no programa de desenvolvemento rural, eh, se sacaron durante, bueno, durante o bipartito que foi, bueno, eu participei na redacción dese programa unha parte moi importante das líneas de actuación que se levaban que se eh, levaban adiante pasaban por actuacións dirixidas aos montes vecinais en común por exemplo, incluso dentro dos programas líder nos que foron sistemáticamente excluídos é dicir, tú xa me dirás como vas a facer desenvolvemento no que participe a poboación local se si non permites que un recurso importantísimo en ese territorio e os xerentes dese recurso que son as comunidades de montes non participen dese proceso o sea, para min é é indiscutible me está dando unha argumentación que parte de uns criterios donde a razón de eficiencia económica e social é a que determina pero hai a, a lógica hmm. de tipo de solo Pepe, papeles, discos, Wall Street, é un saqueo. Eh, o teórico do PP eh, faz onde está un, bueno, esta parda Aznar, ¿no? que o único que está a saquear que montaxe unha empresa que a súa muller formando entón que o monte de Banco Común Caramba, é, obedece un valor que obedece económico social. Diga que nesta legislatura se van a facer políticas de creación de privatización, eso non se ocurre a Feixó, como non se a la lengua, sino a paz. Es decir, eh, mercarlos o, o, o, os, os, os, o, os, para recibir subvención, sus costos de cárcel, o, qué sé. Eh, Es eh, pregunto, eh, eh, de eh, eso, digamos, porque de Benenigo agardo todo pero non a non o vexo factible, sinceramente non o vexo factible, non o quero, son un optimista nata non o vexo factible por, por, por unha cuestión o sea, porque os montes veciñais de Mocumo non están protegidos pola lei de montes y para, claro, pero ten que pasar polo Parlamento e esos montes já foron usurpados unha vez no ano 1943 e vai depender de todos nós que, que, que, que, que o farán ou non dependendo de que nos lles deixemos. E eu sinceramente creo que hoxe en día o, o medio rural, por moi despoboado que este, non vai estar pola labor de deixarse roubar outra vez os montes vecinais. Eso quero pensar. Pero bueno, quero dizer que, que eso xa é futuroloxía. Claro eh, eu a esperanza que teño que eu creo que faz non sabe que o monte vecinal é máis común non, non, pero sabe o que eh, as frontiza do que non sei si, eso sí, claro, pero bueno eh, no, eh, en Portugal, como se tinha vai de, despois a, a, ao, ao inversionista de Kentucky, de Portugal. Home, eu espero eu espero que, que non mm, pero claro, non eso vai a depender eh, como todo da, do que falamos nós do eixo Eso que sí, sí, é que os montes os montes veciñais en mau común poden ser claros beneficiarios deste tipo de axudas de feito, o, eh, insisto, o programa de desenvolvemento rural se fixo e se deseñou neste período para que foran os claros beneficiarios. Veremos de cara ao futuro, claro, é difícil saber o que vai pasar. complicado, porque ademais hai unha cousa que é os montes veciñais, non como son veciñais. Claro. E entón resulta que isto que acabas de dar estes datos de como hai esa despoblación e de como se está perdendo isto leva consigo que esas comunidades vecinais, vecinais eu coñezo que eu coñezo unhas cantas pois están prácticamente desaparecendo porque non hai quen vaya a cortar o toxo no monte e evitar que arda cadabral e cousas por estilo o sea, que ese é un dos graves problemas que é a organización socioeconómica global Claro, claro, por eso decía que o principal recurso dun territorio é a poboación claro. É dicir, que manteñamos poboación vai a, vai a ser crucial para que os montes se manteñan vivos claro. Vos falaba antes que nos, nos ahora mismo temos un proxecto sobre montes de ciñas en Mocomún e estamos estudando a zona de, de Caurel Bueno, pois eu estuve eh, nesa zona de Caurel Baixo pois, por exemplo, unha das comunidades que visitei foi a comunidade de, non sei se alguén conoce o Caurel Bueno, ah, pues, Castro Vilar, que é na zona, na zona sur, bueno, pues, un monte precioso, teña pues, sobre 600 hectáreas, e despois teña unha parte que era non era comunal, era mm, mm, estaba dividida, eh, un solto de 50 hectáreas, no que cada vecino sabía perfectamente o que era, bueno, un lugar absolutamente idílico e maravilloso, habitado polo señor Juan, de, 60, de 68 anos. Eu creo que bonito, tan bonito. Eh, Castro, que tan bonito que sí. está así, así. Sí. Eh, e, efectivamente, que, que está abandonado. Eu vos dou un consello, si vos Claro. Ten 50 hectáreas de castiñeiros. 50 hectáreas de castiñeiros perfectamente cuidados. Si vos gusta a natureza, eh, vos gustan os outros, ide a Castrovilar e ide dentro dos próximos 5 ou 10 anos. Non o deixedes para despois porque eso desaparece porque no momento en que eh, o señor Juan xa non poida ir a podar e Irene, que é unha comuneira de Froxán que ten o único reballo activo 40 vacas desa zona deixe de baixar as súas vacas en o mes de novembro a, a, a controlar a, eh, pois a maleza que crece en ese solto, ese solto desaparecerá é dicir, ten unha data de caducidade moi claro que nos olvidamos cando falamos de valores naturales nos olvidamos que a paisaxe a, a, a paisaxe galega non é unha non é unha paisaxe natural é mentira que os outros teñan unha paisaxe natural son paisaxes conformadas por séculos de traballo agrario no momento en que morra o último agricultor se acabará a paisaxe e se acabará a calidad ambiental César Portela a deshora na noite nunha entrevista que lle fixeron xa nos anos dixo e que o territorio galego é un territorio todo construído sí, sí, o Portelo o, o, o contigo, o, todo está construído. Todo, todo. Todo. Esa maravilla... ahora, claro. todo era construído. Esa maravilla que a Ribeira Sacra que é unha maravilla do paisaxe que supoño que conoceredes que é unha paisaxe natural que non manteñen? Os viticultores que manteñen os socalcos o sea, eso non, non nos engañemos, non é unha paisaxe natural no momento, claro no momento en que o rural se vacía de xente eso morre por eso decía que tenemos que, o sea, é que moitas veces nos cansamos de falar de valores naturales e que hai que conservar a natureza pero que a quen primeiro hai que conservar son os labregos que residen ali o sea, porque no momento en que se vaya o último ese paisaxe que conocemos e que apreciamos morre é tan simple como eso a ver, Carlos. Eh, Carlos. sinto especialmente hoxe non ter, eh, non ter papel, porque tiña así como, como 20 preguntas para facer. De 20 moitas xa se me pasaron a primeira eh, en principio eh, penso que foi como como se fosse unha, unha lección magistral de economía na universidade pero eh, a unha escala eh, eh máis inteligible por parte nosa non? Entón, non son de letras e os números hai sempre aquello que dice que hai eh, que, que hai eh, pequenas mentiras, grandes mentiras e estadísticas <laughs> bueno, pois eh, <laughs> eh, as, as primeiras cousas eh, pois exemplo, a interrelación o sea, o sea, o, a xente que vive no rural para mí, a xente que vive no rural e non é un disparate debía de estar subvencionada eu coñeto Noruega, coñeto Finlandia por razóns de traballo e tal e, eh, eh, bueno, pois ali a xente que está no rural percibe un dinheiro por cuidar o rural e está demostrado que eso aforra dinheiro por que aforra dinheiro? canto vale un incendio? claro Tanto Cat, Si desaparece, aparte de desaparecer o patrimonio, si desaparece que gusta pois pues, eso que se está falando do ferradeiro no deste ano, do ano pasado, de tal, pois pues, está falando de millóns de euros en sofocar uns incendios con un paisaxe que desaparece. Pois eh, a xente que vive ali que está cobrando un subsidio, por exemplo, de desemprego, que é o que o tema da sin saber máis ou menos nin de que iba a conferencia. Unha solución para a tua crisis é, evidentemente, darlle a unha familia eh, unha casa, mandar peritos agrícolas dos ministerios correspondentes que non estén ao lado da lareira ou da chimenea ou da estufa e vayan e false e fagan curro como os cregos que collen de doce parroquias e que vayan enseñando os cultivos eu hoxe, por exemplo, como anécdota comprei, comprei 10 kilos 10 kilos, 10, un, un sequillo que me trae un paisano que viña no edificio chamou o timbre de patacas de coristanco un hombre que se sufrió más de la crisis, ah, a 2,50 euros del 2,50 euros del No sé si me sobran o no me sobran o regalaré y a Dios bendito. Pero 2,50 euros del de patatas de cristal. Pero voy oh, esa es la última. ¿Qué pasa si este señor puede? Pues si este señor lo no, yo lo en preso. Porque de la policía municipal, porque no te dan permiso, porque no sé qué, por qué, porque hay los intermediarios, eh, esas patacas que o mellor el as pode vender a 30 euros chegan ao mercado pasando por manos dos que nunca viron por rural dos que nunca mancharon as manos nunca é que son os que se están pagando millonarios que se están pagando ricos eh, eso, pues, eso por unha parte eh, en canto a población eh, quando xa vimos as estadísticas é perfectamente lícito que se viva na costa ou se viva no interior o que non pode ser evidentemente é que a 18 kilómetros de Lugo de unha capital de provincia non haxa internet ou non haxa agua quente ou non haxa unha canalización ou non haxa unhas comunidades do século XXI eso hai un goberno responsable outra conclusión das 18 ou 20 que eu tiña se tivese papelas iría no tanto outra conclusión é por exemplo que a clave de toda a historia a clave de toda a historia é os estados que eh, reparten os fondos de convergencia por exemplo, todos nós nos lembramos do escándalo do Niño Tanto foi o escándalo do Niño se deu un dinheiro para unhas comunidades de conversión. de E todos nós íbamos vestir con roupa de niño é en Galicia ou, ou, ou, ou sexa en Soria a 10 grados país do cero pero desapareceu o Niño non se criou, desapareceron os fondos. Hoxe, en Oleiros, hoxe se presentou no xulgado aquí na Coruña por parte do alcalde de Oleiros contra un señor que ten unha, unha serie de academias nos fondos Feder. Unha denuncia. Un ingeniero, un ingeniero, con, eh, que ten, para a súa desgracia, ten 53 anos. 53 anos. Leva nunha empresa eh, leva nunha empresa 30 e tantos anos traballando de ingeniero. E obriga para cobrar o desemprego para ter un curso de solador de, de poñer razones, de poñer eh, azulexos no, no, no campo. O problema de excepción que ten 56 anos. É que as empresas, nin sobradores, e moito menos ingenieros, con 56 anos, o van a coller. Que quer dizer que esta persona non sirve, que esa persona xa non vale. Pois cantos millóns de, de personas hai con 50 tantos anos que non se lle están algunhas aquí dos seus condetementos. Por lo tanto, pensei tamén, dentro de outras cousas, as dos militantes que ti, pero por exemplo, o, o máis importante é un banco, un banco de tempo. Un banco de tempo. Por exemplo, te, eh, eh, si eu teño, non sei, que cousas podo facer eu no rural. Pero, por exemplo, eh, facer unhas, uns ensinos de cousas que no rural as a xente que se interese xa as que foran, non? Eu, eh, pois, vou a pasar un fin de semana. Se si me dan comida, eh, e me dan un, un mínimo de comodidades, pois eu me comprometo a tantas horas a tantas horas a enseñar no rural, eu que sei, os cativos ou os motos inglés. Por exemplo, os bancos de tempo xa se están facendo, eh? os expertos son membros un banco de tempo aquí. Pero ese banco de tempo tiña que estar, eh, se estender extenderse eh, a todos os niveles, é decir, unha interrelación entre o rural e rural Porque claro, ainda que, que o cheiro esterco parece que nos moleste os buciños, os nosos pais ou eran pescadores e cheiraban a sardina, os nosos sabor o Rural, coas vacas, e as vacas precisamente, con perdón, cando canan, non canan precisamente eh, o, de, o de, de, de, de, de amosar. No. Pues, é así. O alcalde da Coruña dixo que a pescadería que xa non se debía chamar pescadería que a zona do, que a zona do, dos painos, de, de, da, de Alonso, donde se subasta o peixe que aquilo había que quitar de olor porque chegaba mal pues, foi o señor Francisco Vázquez públicamente nunha declaración non é suposición Por lo tanto, o auto-odio, esa, esa parte do auto-odio tamén, é que nas cidades se fala fino, cheiramos fino, nos ponemos eh, perfumes franceses, eh, roupa de marca, etc. etc pero, pero, pero se si pasamos dunha aceleración, como eu digo moitas veces cando vou co coche, de, de ir tirando do, do carro a ir dentro do carro, e iso se nota. Porque os carros son burros, evidentemente. Pues, pois, eso se ve en todo, pero en todo precisamente conducible que ten nada ver co tema en que en Galicia temos un, unha carga, temos un, eh, como se diga, un, un, como se un castigo de prima por sentimentos que se produce. Non hai eh, máis un 10%, se chega de xente que de a onde vai, se vai ter onde este polio intermitente. Non sei se é que a mente non dá para dúas cousas, como aquel que tiña daquel presidente que non, non podía andar en rascar chicle pues horizontalmente tamén, non pode solucionar porque o intermitente, porque nin chega ao intermitente Mudamos, mudamos todo, mudamos os coches, mudamos as actividades, mudamos a configuración, e esquecemos o importante, que para mí é o rural, para mí é a para mí é manter as tradicións, para mí é comer todos os días produtos eh, que se podan comer. E, eh, e o problema tan principal disto, en este momento, eu, non sei, eu cheguei a miña propia conclusión. Unha das conclusións que cheguei é que se Galicia fose un Estado independente, ¿no? o mellor podía facer unha distribución destes de fondos de acordo ás necesidades de Galicia, porque se hai un goberno en Madrid que recibe os fondos de convergencia e ten que atender a sequía de Murcia, e ten que atender o niño de non sei onde, ten que atender as fincas da Duquesa de Alba, da Medina Sidonia, eh, eh que claro, que tocar a Galicia tamén. Pero que é que reparte ese fondos? O Estado, o Estado centralista español. Por lo tanto, pecado. Esto, esto me afirmó a mí no veo independentismo xa era, pero ahora, despois de pensarla claro, máis, vale, moi ben María Carlos, ahora A ver, a eh, é que saíron aí cantidad de cousas eh, Vamos a ver, sobre o tema A mí me alegra que alguén eh, nunha charla me diga mm, que, que había que subvencionar os agricultores Porque normalmente estou acostumbrada a, Eu creo que tamén é eh, eh, a idade que tedes que vos dá outra perspectiva estou acostumbrada a, ao contrario eu dou clases en agrónomos e entón eh, eh, teño unha asignatura en quinto de agrónomos que é desenvolvemento rural e paso unha parte moi importante do, do meu tempo convencendo aos meus rapaces que van a ser agrónomos de que os agricultores non son unha especie de parásitos que captadores de subvencións e altamente ineficientes e menos os agricultores galegos, porque non é certo porque se tú comparas as subvencións que reciben outras outras empresas, bueno, eu teño un gráfico que podemos traer aquí no, se me ocurriu no 2008 cando estallou isto da crisis comparar o que se investiu nun ano na banca, non, na banca non na banca xa se, se me saldría do gráfico na automoción, na industria da automoción e compararlo co que se inviste en agricultura e en agricultores durante os últimos seis anos a diferencia é abismal que estamos falando e sin embargo socialmente está esa idea de que os agricultores son ineficientes, de que non consiguen ser competitivos en precios e demais. Es decir, a, a, o apoio que se lle da agricultura é un apoio moi moi escaso e os habitantes do medio rural aínda menos entón me alegro que, que é certo que os agricultores sí que reciben sus subvencións pois, por exemplo hai as axudas a, por zona desfavorecida de montaña eu ahora mismo non sei eh, canto é unha axuda directa á renda non sei en canto estará pero igual son, pois, non sei, 40.000 pesetas anuales por 40.000 pesetas anuales ninguén se vai a, vai a fixar a súa residencia en Seguanero Camper eso o teño clarísimo cando sobre todo ou mellor outro exemplo en Doiras, que están Ancares que non sei se lestes son mal que lles acaban de sacar o bus o, o busos pequenos e entón teñen que ir dúas horas de autobús por unha carretera de montaña pola mañá e dúas horas para volver eu se fora eh, eu son de extracción urbana me mudei ao rural porque estou convencida de que é onde hai maior calidade de vida pero se obligar aos meus fillos a estar 4 horas durante todo o ano nun autobús eu eso non me iba a facer bueno, pois deste tipo de cousas deste tipo de cousas falamos se si tú queres apoiar o rural lo que facer de xeito decidido non únicamente con discursos vacíos e con poucos fondos sobre o do, o do banco de terras a, eh, eh, mm, a min me parece unha figura interesantísima o que pasa que a veces moi pouco caída por os rural isto digo porque no tempo no que tuven responsabilidades de goberno fixemos algunha proba en, eh, en, con este mecanismo estou xa falando do ano 2006 para ver como funcionaba e claro, o problema que te atopas mm, os bancos de terra para que funcionen o que necesitan as personas e en, en a zona rural o que tesen moitos dependantes de determinados, o sea, porque o que tes é un conxunto de jubilados que o que necesitan é que alguén os leve ao médico porque non conducen, que alguén lles pique a leña. Entón, cae porque non tes efectivos demográficos que poidan eh, dar a outra parte do, digamos que son receptores netos de tempo eh, eh, hai moitos que poden eh, recibir pois, as ensinanzas que che poden dar esas persoas maiores pois, eh, pero, pero poucos, poucas persoas que poidan mm, dedicar tempo pois, a, a atenderlos como se merece entón unha figura que é como, como a figura das becerias, non sei se as conocedes o, que era unha forma de organización dos, dos rebaños do, do, da, de cabras e ovellas que era altamente eficiente e por que, ah. por que se perdeu? bueno, pues, pois, a medida que foron mm, disminuindo o número de persoas que tiñan rebaños, pues, pois perdeu o seu sentido, porque xa non era eficiente, te requería demasiado tempo bueno, pues nese sentido, para a maior parte do rural que hai, hai algún funcionando en algunha zona poboada e que eh, me estou a referir a, ao Baixo Miño e tal e que funcionan bastante ben pero como ferramenta para señalizar o rural eu creo que xa nos chega demasiado tarde eu particularmente apostaría por outro tipo de bancos como por exemplo o Banco de Terras que eu creo que ese sí que é un banco que aínda con 30 anos de retraso mm, podía facer unha checa bastante importante pero é outro proxecto que está metido no congelador sobre o, o, co cambio de goberno me refiero sobre o que comentabas de, da independencia de Madrid mm, bueno, eu tamén mm, ideolóxicamente podo estar próxima a ti pero tamén hai que reconocer que eh, digamos que cada quen ten que ser responsable das, das, dos seus erros e por exemplo neste último período a planificación dos fondos FEDER dos, dos fondos FEDER non, perdón FEADER foi exclusivamente galega é dicir, o Ministerio por primeira vez e non de gratis, non por unha negociación, vos podo asegurar, durísima, non recibo ningún fondo. É dicir, conseguimos que os 1.428 millóns de euros que, que habían de fondos públicos da chegada de FEADER máis do Ministerio, máis a Comunidade Autónoma se si gestionaran o 100% eh, aquí. Os resultados que se teñan desos, mm, da inversión desos 1.400 millóns de euros van a ser responsabilidad exclusivamente nos Y e una parte muy importante de esos fondos los vamos a devolver a Europa, porque no somos capaces de ejecutarlos. Porque eso está pasando, por ejemplo, en los planes de vida. Entonces, que decir em, que en la que ideológicamente puedo estar muy próximo a ti, a piña por lo que vale. Es decir, aquí hay un gobierno que está gobernando y e que tiene responsabilidades sobre cómo se ejecutan esos fondos. Y e que por una vez no vais a culpar a nadie. Eh, De, eh, eh, sí, sabes. Eh, rematamos contigo. ¿eh? Ah, bueno. Venga, venga, venga. Venga, venga. No, no. no, no, no. Lo que quería plantexar era eh, esos fondos que recibimos, que sexa como que era, son pues, unha cantidad importante, eh, a eficiencia con que, con que, con que se distribuye. Eh, falando, por exemplo, dos Ancares, que é unha zona que coñezo ben, me é absolutamente imposible eh, pensar que ten sentido as inversións e o dinheiro que se manda para ali. Pero ali mandáronse cantidades impresionantes de dinheiro, uns teño por exemplo a Piojnedo, pero eu eh, teño unha escola en Danís, unha escola os pequenos, que iban seis nenos, e que a fechar. E os nenos van de Danís a, van a Navia. Sí, sí. Quén vai querer ter un fillo en Danís? cando eses tres, eses, eses pequenos que viven ali, xa seguramente os, eses pais vanse, pues, pois, dicir, dicir, si hai alguna eh, eh, desde, desde algún sitio hai algunha organización, hai algún sentido máis máis complexo, máis completo, máis máis integrador de, de a, ah, a ver se, se temos medios de comunicación, a ver se temos a internet, a ver se temos mm. sempre pensamos que no lugar onde están ninguén porque todos queremos ir ao teatro pero os outros das cidades tampouco vamos ao teatro claro eh, eh. Vamos a ver, eh, que a pregunta que planteas é complicada. A eficiencia dos fondos europeos, bueno, eu eh, se vou a responder con unha ironía. Eh, antes era moi pesimista no sentido de decir que deixamos de ser objetivo de conversencia e entón vamos a deixar de recibir eh, unha parte importante de fondos de, eh, europeos eso evidentemente é un problema pero tamén é unha ventaxa se acabaron os paseos marítimos entón explícome o que quero decir e se acabaron as áreas recreativas que se están comendo así eso, de eso somos responsables nós nós somos responsables eso cando un programa líder como por exemplo en Ancares eh, gestionado de forma exclusiva e monopolizadora polo alcalde das Nogais eh, fixo os investimentos que fixo decir, de eso son es responsable ese territorio. É quen lle vota. Entendes o, o que quero dicir? Es decir... Eu entendo eso, xa, xa sei que, mm. xa sei que iso entendo, pero aí tamén debería haber algún criterio técnico, alguna filtración para decir, oiga, este plan que se plantexa mm. non é viable por esto, por esto, por esto. O sea, reconvirto mm. claro que, claro que. A que, que non Claro, non, non, é que e no caso dos líderes é, moito máis eh, máis claro, ademais, porque ademais aí digamos que a poboación quen executa. É dicir, o líder é unha é algo así como unha comunidade de, de montes salvando a distancia, é dicir, un grupo distintas asociacións, ou sea, todas as asociacións en teoría que integran un territorio teñen que participar para gestionar esos fondos e eles deciden en que se gastan pero son fondos públicos entón ten que haber un control público, neste caso por parte da, da comunidade autónoma que miren que se gastaron. Que pasou? Que durante moitísimo tempo se fixo caso omiso de, de ese control. Houve obras que nunca se executaron. Eh, no caso de Ancares, obviamente, pues, co, en concreto co caso do goberno, cando se viu o que vi aí, eh, eso se, se levou a, se, se, se mm, denunciou ante o Ministerio e está en Bruselas e, e van a ter que devolver fondos que se tiña que ter feito e eu falo da, da época en que tivemos responsabilidades eh, nós que se tiña que ter feito en máis grupos sí, claramente. Non o fixemos, e, e non o fixemos por unha única razón. En concreto, o programa líder, cando tú faz unha, non podes denunciar de xeito individual un, un proxecto, eh, o beneficiario ou o grupo. De tal xeito que se tú reclamas ante Bruselas un elevado número de, de, de irregularidades, o que obliga a Bruselas sea a devolver a totalidade dos fondos co cual pagan xustos por pecadores é dicir, teorías da manta de, de Menganito e Zunganito que fixeron un uso totalmente delictivo desos fondos pero tamén mm, Pepe Pérez que montou unha pequena carpintería eh, Maruja non sei cuánto, que ten unha casa de turismo rural iban a ter que devolver a subvención íntegra que cobraron entón é complicado, pero que desde logo ten que haber máis control dos fondos públicos eu, eh, estou, eh, mm, pero moitísimo máis do que do que hai. E outro, eh, eu tamén o comentei aquí nesta charla, somos o objetivo de conversencia desde o ano 1986. É dicir, eso é indicativo de como estuvemos gastando ese dinheiro. Ben, a ver, que quedaba por aí unha palabriña eh, e rematamos. Sí, ¿sí? que, bueno, que concordando en parte de lo que decía este señor, pero que a veces as responsabilidades tamén están aquí no goberno que hace que realmente hubo durante unha temporada cando facía atención que ti formaches parte de que sou editora de que sí que hubo un cambio de tendencia e había unha certa ilusión eu traballo nese medio se crearon expectativas pero máis armas para poder desenvolverse de outro xeito ordenar o territorio non deixando instalo todo de eucaliptos porque eso sí que é importante e eso temos moito que decir os, os urbanitas que decimos que nos guste o campo pero cando temos unha terra podemos e aportamos do eucalipto eh? e eso eso sí que eh, que das cousas que destragamos tragamos o medio vai haber aí un cambio eh, importante logo eh, lo que tamén os gobernos de aquí eh, tal como se destruíron os fondos todos os líderes bueno, que estaban comentando e eh, que se dixou facer despois o que, o que se quixo logo, bueno, pues todo resultou unha desorganización cando se empezaron que, bueno, pues a ver organizar con a lei de prevención de incendios con o banco de terras, etc, etc, se empezaron a poñer pero por desgracia, a verdade é que non durou eu temo que ahora neste momento o banco de terras que facía está na nevera está saliu ademais a Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural e o colgaron directamente eh, da, bueno, de, de infraestructuras e o colgaron directamente en Agadera e supoño que é unha cuestión que van a finiquitar en moi pouco tempo. Dices un montón de cousas. Outra cousa, moitas veces por non gastar un euro, eh, en programa de desenvolvemento rural se perde en canto. E iso está acontecendo. Sí, sí, sí, é que, é que se vai, a, o sea, tú o diñeiro que non executas desos 1.400 millóns de euros que vos falaba de fondos públicos, a parte europea, o que non executas, o tes que devolver Hai unha regla que se chama a regla de N más 2, que unha vez que empeza o período de execución transcurridos, bueno, dous, un período, de dous anos, mm, mm, comproba a Europa que tes unha determinada porcentaxe de execución. Se non chegas esa porcentaxe, devolves o diñeiro. É dicir, non é que se gaste ben, mal ou tal, é que tens que devolver íntegro. E o nivel de execución dos programas líder, porque estuveron bloqueados desde a GADER, é baixísimo, baixísimo, vai haber que devolver cartos. é É unha cousa... A unha fotologa de, de, de plantar os eucaliptos. Sí. O que non traballa o terreno, nin, nin eso terá o que plantar, porque dicen que senón que lle ponen dereitos a ir No, mira, eu creo eh, sí, mira, unha, unha das primeiras cousas eh, dentro das líneas que se podían financiar con, cos fondos europeos era a, había unha línea que estuvo superdotada eh, en, en Galicia era a reforestación de terras agrarias eso foi esa línea é responsable da terrible situación que están vivindo as, as, eh, as explotacións o sea, tú nun país no que tes unhas explotacións que non son suficientemente rentables por falta de, de terreo o que non podes permitir é que aqueles que pechan mm, mm, detrañan eh, terreno agrario productivo para esas explotacións que están en condicións de dar o paso para a modernización por iso non o que fixemos foi esa línea desapareceu completamente do programa de desenvolvemento rural non se pode financiar unha sola leira máis porque además unha, algo plantado eh, eh, aquí non aquí non temos eh, mm, profesionais do sector forestal aquí o que temos é sementadores de pinos e de eucaliptos un, un eh, media, media hectárea ou catro cerraos de, de eucalipto tanto como non ter nada non, é ter un polvorín entón eso non se pode o sea, se vos dades, se vos dades conta o que quero decir é que por un lado estabas financiando no pasado líneas de modernización para as explotacións agrarias e por outro lado estabas impedindo con fondos públicos esas explotacións agrarias incrementaran a súa superficie que en realidad era o que lles facía falta para ser productivas a media eh, de, de tamaño dunha explotación galega de 2,6 hectáreas de esa superficie agraria útil ¿Sabes de canto esa media no Reino Unido? 50 hectáreas de superficie agraria útil por explotación. Na Bretaña, 30. Es, eso realmente nos está impidiendo competir, que, que, bueno, nos está impidiendo. Hoy en día, afortunadamente, temos agricultores en determinadas comarcas ou, ou gandeiros que son altamente competitivos. Pero eso foi o que obligó a que moitos que tenían montado de seguir tuvieran que fechar. Porque foron pola vía equivocada, pola vía de intensificación, que funcionan ben nun contexto de precios altos. No momento en que os precios do leite caen, a xente se viu obligada a pechar. E ademais endeudada. Dicir, hai que ter unha visión integradora do que planificas. Non podes estar, por un lado, fomentando determinadas eh, eh, líneas e, por outro, con fondos públicos tamén tapando a viabilidade desas líneas. Ben, chegamos á hora en que temos que erguer a, sesión, son os cuartos. Así que tenemos que agradecer moitísimo a María do Mar o que ela falou hoxe e todos nós, todos nós temos moito que pensar que pensar porque non podemos ir a cortar o rodito ni cosas desas penso eu tanto nós temos moito que pensar sobre como anda o noso ano que agora faremos pola defensa do rural porque igual que defendemos o idioma galego temos a obriga de defender a nosa terra e a nosa terra é esencialmente urbana. E agora aplausar.